sailing. like my little honey bee. She been all around the world making honey, but now she is coming back home to me. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün Muddy Waters'tan dinlediğimiz bir blues şarkısıyla başladık. Honey Bee, uzaklara giden bal arısı sevdiğine sesleniyordu bu şarkıda Muddy Waters. E bugün Babil'den sonra da Smithsonian Folkways Recordings arşivinden seçtiğim blues klasiklerini birlikte dinleyeceğiz. Şarkılara geçmeden sizleri tarihte kısa bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Smithsonian Enstitüsü bilimsel araştırmalar yapmak, sergiler açmak, kamuya açık eğitim programları düzenlemek ve e, yayınlar yapmak amacıyla 1846 yılında Birleşik Devletler'de Washington DC'de kuruldu. 1765-1829 yılları arasında yaşayan İngiliz bilim insanı James Smithson, e, servetini bilginin toplanması ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışacak bir e, kuruma vakfetmiş ve e, enstitü 1846'da faaliyetlerine başlamış. Enstitünün tarihçesine baktığımızda Enstitünün ilk sekreteri Joseph Henry, kurumun bir bilimsel araştırma merkezi olduğu kadar araştırmalara konu olan hemen her alanda koleksiyonlara da yer vermesi gerektiğine dikkat çekmiş. Enstitünün merkez binası 1855'te kullanıma açılmış. 1858'de Tasarım Müzesi'nin kurulmasıyla başlayan yapılanma 2003'e kadar geçen sürede Sanat ve Endüstri Binası, Ulusal Zooloji Parkı, Ulusal Doğa Tarihi Müzesi, Tropikal Araştırmalar Enstitüsü, Ulusal Hava Müzesi, Amerikan Ulusal Tarihi Müzesi, Çevre Araştırmaları Merkezi, Amerikan Ulusal Sanatı Müzesi ve Ulusal Portreler Galerisi, Kerry Bow Deniz İstasyonu, Renwick Galerisi, Ulusal Havacılık ve Uzay Müzesi, Afrika Sanatları Müzesi, Amerikan Yerlileri Müzesi, Ulusal Posta Müzesi, Latin Araştırmaları Merkezi e, kurulmuş. En son 2003'te Afrika Amerika Tarih ve Kültür Müzesi açılmış. E bugün Smithsonian Enstitüsü'nün Birleşik Devletler'in 45 eyaletinde Porto Rico ve Panama'da yer alan 200'den fazla kurumu var. E, her yıl 30 milyon ziyaretçiye kapılarını açan enstitünün bir ulusal hayvanat bahçesi, 19 müzesi ve 9 araştırma merkezi bulunuyor. Smithsonian koleksiyonları arasında 154 milyon eser bulunuyor. Enstitü'nün dijital e, platformlarında yaklaşık 10 milyon veriye ulaşmak mümkün. Enstitü'nün kütüphanelerinde 2 milyondan fazla kitap var. Tüm bu e, koleksiyona enstitünün web sayfasından abone olup ulaşabilmek mümkün. Enstitünün çok sayıda kitap yayını dışında iki de süreli yayını var. Smithsonian dergisi her ay yayınlanıyor. İki ayda bir de Hava ve Uzay dergisi yayınlanmakta. Smithsonian Enstitüsü bugün e, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun denetiminde 17 kişiden oluşan bir yönetim kuruluyla idare edilen 1.2 milyar dolarlık yıllık bütçesi yaklaşık 7 bin çalışanıyla dünyadaki en büyük müze, eğitim ve araştırma kompleksine sahip olan e, küresel iklim yıkımına karşı biyoçeşitliliğin, paha biçilmez sanat yapıtlarının ve çok daha fazlasının korunmasında aktif olarak çalışan küresel bir kuruluş. Bir müzik sever olarak beni en çok enstitünün müzik arşivi ilgilendiriyor. Şarkı arasından sonra e, Ash Records'un Smithsonian Folkways'e dönüşmesinin hikayesinden söz edeceğim. Dinleyeceğimiz şarkıyı Mississippi John Hart siyahi bir adamı 5 dolarlık e, Stetson marka şapkası için öldüren polis memuru Stack Oli için yazmış. Stack Oli Blues. Police officer, how can it be you can rest every body, but cruel staggerly, that bad man, oh cruel staggerly. Mr. Lion told Staggerly, please don't take my life. I got two little babes and a darling loving wife, that bad man au cruise daily. What I care about you two little babies, darling, loving wife. You done stole my stuff and hat. I'm bound to take your life. That bad man, oh cruise. Mississippi John Hurt'ten bir blues şarkısı dinledik. Şarkıdan önce Smithsonian Enstitüsü'nden söz etmiştim. Folkways Records'a gelirsek, plak şirketinin kurucusu, Polonya göçmeni bir radyocu, ses mühendisi olan Moses Ash, 1905'te e, Polonya'da dünyaya gelmiş. Önemli bir yazar olan babası Solom Eş ailesini 1912'de Paris'e e, taşır. 1914'te e, baba Eş çalışmak için New York'a gider. E, bir yıl sonra ailesini de yanına alır. Küçük Moses Avrupalı göçmenlerle birlikte New York'ta Ellis adasına ayak bastığında henüz 10 yaşındadır. Moses 1920'lerin ortalarında Almanya'da radyo mühendisliği okumaya gider. E, büyük buhran yıllarında Birleşik Devletlere geri döner. Çeşitli elektronik firmalarında çalışır. E, sonra radyo onarım yapan Radio Labs'ı kurar. Yaşamı boyunca ses mühendisliğini tutkuyla sürdürür. E, ses kaydediciler üzerine çalışır. 1940'ta New Jersey'de Albert Einstein ile tanışır. Einstein, Moses'ı dünyadan sesler kaydetmeye ve belgelemeye davet eder. Ee, kısa bir süre sonra Moses Manhattan'da küçük bir stüdyosu olan Ash Records'u kurar. Büyük stüdyoların aksine sanatçılardan herhangi bir kayıt ücreti talep etmez. Açık kapı politikasıyla kısa zamanda çok sayıda genç ve eşsiz müzisyeni kendisine çeker. Ee, canlı kayıt konsepti de ilk kez Ash Records ile yaşam bulur. Buddy Guthrie toprak sahiplerine karşı yazdığı şarkısı This Land Is Your Land'i 1944'te bu stüdyoda kaydeder. Ash Records 1948'den sonra Folkways Records adıyla çalışmalarını sürdürür. 1949-1987 e, yılları arasında jazz, folk, klasik, avantgard ve e, dünya müziği türlerini kapsayan 2000'den fazla albüm yayımlar. Folkways koleksiyonlarında Woody Guthrie, Pete Seeger, Led Belly, Duke Ellington, James Johnson, Dizzy Gillespie, John Cage, Charles Ives gibi büyük müzisyenlerin kayıtlarına rastlıyoruz. Harry Smith'in ilk blues ve halk müziği kayıtlarının yeniden yayımlandığı Amerikan Halk Müziği antolojisi e, bu müziği genç kuşaklara taşır ve Dave Van Ronk, Peter Paul and Mary, e, Bob Dylan gibi genç e, folk müzisyenlerini de ilham kaynağı olur. Moses Ash giderek yaşlanıyordu ve e, Folkways Records koleksiyonunun kendisinden sonra da yaşatılmasını istiyordu. Smithsonian Enstitüsü'nün her yıl düzenlediği Folk Life Festivali'nin yöneticisi Ralph Renzel'ı bulur. Enstitünün dünyadan sesleri kapsayan çalışmalarını uzun süreden beri takip ettiğini ve e, enstitünün folk base koleksiyonu için en emin yer olduğunu söyler. E, enstitüden tek bir talebi vardır. İşte satış rakamlarına bakılmaksızın e, sonsuza kadar koleksiyon albümleri her zaman basılı olarak yayınlanacaktı. Enstitünün bazı üyeleri koleksiyonun repertuar dengesini gerekçe göstererek bu anlaşmaya pek de sıcak bakmıyorlardı. E, Rensler bu itirazlara ayak diremeye devam etti. Moses Ash 1986'da hayata veda ettiğinde bu tartışmalar henüz sonuçlanmamıştı. Eş ailesi Moses'ın ölümünden bir yıl sonra Folkways kayıtlarının Smithsonian Enstitüsü'ne geçmesini sağladı. 1987'de Smithsonian Enstitüsü'nün Folklife ve e, Kültürel Miras Merkezi içerisinde Smithsonian Folkways e, kuruldu. E, Smithsonian Folkways Records bugün arşivinde 2300 civarında albümün yer aldığı koleksiyonuyla Moses Ash'in seslerin belgelenmesi, korunması ve yayılması yoluyla halklar arasında daha fazla anlayışı destekleyerek e, müzikal ve kültürel çeşitliliğin dünyadaki yaşam kalitesine katkıda bulunmak, e, ses kayıtlarının ve eğitim materyallerinin yayılmasıyla insanların kendi kültürel miraslarıyla ilişkilerini güçlendirmek ve ve diğerlerinin kültürel mirasına dair farkındalıklarını ve takdirlerini arttırmak misyonunu e, bugün de dünyanın dört bir yanından insanların müziğini, e, sözlerini ve seslerini belgeleyerek e, sahip çıkıyorlar. E, enstitünün 70 yıldan bugüne dek yayımladığı albüm koleksiyonuna enstitünün e, web adresinden ulaşabiliyor ve her bir albümü yaklaşık 10 dolar karşılığında bilgisayarlarımıza indirebiliyoruz. Geçen yıllarda Babil'den sonra da Smithsonian Folkways arşivinden plaklara yer vermiştim. Bugün de bu arşivde yer alan blues klasiklerinden örnekler dinliyoruz. Sözü çok uzatmadan şarkılara geçmek istiyorum. Sırada Casey Douglas'tan dinleyeceğimiz bir blues şarkısı var. E, şarkıda Douglas sevdiği kızı tavlamak için Ford Mercury e, marka bir otomobil alma hayalleri kuruyor. E, Mercury Blues. Müzik my money and tell you what I'd do. I would go downtown and buy a Mercury 2 cause I'm crazy about a Mercury. Yes, I'm crazy about a Mercury 4 I'm gonna buy a Mercury and cruise up and down the road. Hey, mama, you look so fine riding around in that Mercury 49, cause I'm crazy about a Mercury. Yes, I'm crazy about a microphone. I'm gonna buy a microphone cruiser cruise up and down the road. The gal I love, I stole her from a friend. The fool got luck and stole her back again, cause you know he had a microphone. Yes, you know he had a microphone. I'm gonna buy a migrant cruise up and down the road. baby went out and she didn't stay long. She bought her a and come cruising home, cause she crazy about a migrant. Yeah, she crazy about a migrant, fool. I'm gonna buy a migrant, cruise up and down the road. Babil'den sonraya Smithsonian Folkways Records koleksiyonunda yer alan bir başka blues şarkısıyla devam ediyorum. E, Sunny Boy Williams'tan dinliyoruz. Good Morning Little School Girl. morning, little schoolgirl. Can I go home? Can I go home? with you? Now you can tell your mother and your father that Sonny Boy's a little schoolboy. I woke up this morning, I woke up this morning, Lord, I couldn't make Lord, I couldn't make no on time. Why that I didn't have no blues, woman, but I was all messed up and down. Now you be my baby, come on and be my baby. I'll buy you down, I'll buy you down. while. If you don't be my little woman, and I won't buy you a doggone thing. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna buy me a airplane. I'm gonna fly all over Disneyland. I'm gonna fly all over Disneyland. Now. Don't find the one that I'm loving and I ain't going to let my airplane down. Thank you. wasn't this a Baby, wasn't this a woman? then I don't want never hurt your feelings or either getting mad. Smithsonian Folkways Records koleksiyonunda yer alan bir başka blues şarkısıyla Babil'den sonra devam edecek. E, şarkıda Son House, keşke annemin kollarında bir bebek olsaydım. Eyalet çiftliğinde bile çalışırdım. Meteliksiz olsam da kapıların dışında olmayı tercih ederdim. Kimisi altı ay, kimisi bir yıl. Zavallı ben, burada ömrüm geçiyor. Beni hapse attılar, izin vermediler. İhtiyar Leroy Lee'yi öldürdüğümü söylediler. Evet tanrım, ah tanrım. Sevdiğim kız bana köpek gibi davranıyor. Tanrım o büyük zil sesini duymaktan nefret ediyorum diyor şarkısında. E, Mississippi County Farm Blues. Müzik south when you do anything that's wrong. Down south when you do anything that's wrong. Down south when you do anything that's wrong. They'll sure put you down on the county farm. Put you down on the man they call Captain Jack. Put you on the man called Captain Jack. Put you under, man, the tall Captain Jack, he'll sure write his name up and down your back. Put you down in a ditch with a great long spade. Put you down in a ditch with a great long spade. Put you down in a ditch with a great long spade. You wish to God that you hadn't never been made. On the Sunday, the boys be looking sad. On the Sunday, the boys be looking sad. On the Sunday, the boys be looking sad. Just wondering about how much time they had. Babil'den sonraya Smithsonian Folkways Records koleksiyonunda yer alan bir başka blues şarkısıyla devam ediyorum. Şarkıyı Blant Boy Fowler e, söylüyor. Step It Up and Go. Müzik got to step it up and go and go. Well, you can't stand padded out, Clay. You got to step it up and go. Got a little girl, she stays upstairs. Try to make a living by putting on airs. You got to step it up and go. Yeah, yeah. Well, you can't stand padded out, swear. You got to step it up and go. Play it for me now. Yes, yes, yes. shop. front door shut, back with two, blind pulled down. What you gonna do? Gonna step it up and go, yeah, and go. Well, you can't stand in paradise, play, you got to step it up and go. Yeah. got a little gal, name was Ball. Give a little bit and she took it all. they got to step it up and go. Oh yeah. Well, you can't stand paradise, Clay. got to step it up and go. Me and my baby walking down the street, telling everybody but the chief police, you got to step it up and go. Mm, yeah. Well, you can't stand I Clay. You got to step it up and go. Play it again now. Yeah. See my woman till I hurry home. Ain't had no lover since she been gone. Got to step it up and go. Yeah, yeah. With game skin padded, I swear. Got to step it up and go. Why sing this bush? Ain't why sing no more? Ted Miguel Coleman, and I got to go. You got to step it up and go. Yeah, yeah. Well, you can't skin pat it out, so you got to step it up and go. Yeah. Babil'den sonra Smithsonian Folkways Records koleksiyonda yer alan bir blues şarkısıyla devam edecek. E, Big Joe Williams söylüyor Don't Leave Me Here. Chicago, you don't feel my care. Oh yeah, she gone. Left on the road to crying. I ain't got nobody. I thought out my mind, don't leave me here. Don't leave me here. Don't you leave me here here, you got me way up here. Nobody feel my kill. Yeah, baby. No, I don't want to leave me here. be your your dog if I had my way. Make you walk your dog, don't leave me out. You don't feel my care. You don't feel my care. You don't feel my care. You got me way up here. By, myself, gonna leave. Babil'den sonraya Smithsonian Folkways Records koleksiyonunda yer alan bir başka blues şarkısıyla e, devam ediyorum. E, Mississippi Shakes şarkıda bir yaz günü sevgilim beni terk etti, gitti ama üzülmüyorum dünyanın zirvesinde oturuyorum tanrım diyor. Sitting on top of the world. Müzik Thank you. sonra e, Smith Folkways Records koleksiyonundan bir başka blues şarkısıyla devam ediyor. E, Gary Davis söylüyor Candyman. Müzik Candyman, Indian gold. Candyman, Indian gold. Candyman, Indian gold. Yes, I give everything I really got. I might world well give my Candyman home. Candyman, sold the door. Candyman, Candyman, Candyman, Santa Claus. I give everything and I got mighty world, get my Candyman home. Big big big big big Iglegara, Iglegara, big Iglegara, Iglegara. I know that big leg gal, God knows I do. Candyman, Candyman, Candyman, Indian gold. Can't be my candy man, can't be my fat little hoe. Run, get the picture, get the baby some bear. Run, get the picture, get the baby some bear. Run, get the picture, get the baby some bear. Run, get the picture, get the baby some bear. Run, get the picture, get the baby some bear. Run, get the picture, get the baby some bear. I give anything I got my world, get my candy man home. Program Brownie McGee ve e, Sanitary'den dinleyeceğimiz bir blues şarkısıyla devam ediyor. E, rising Sun. Which way, which way Does it blood red river run Run from my back window Straight to the rising sun I hate to see that rising sun go down. Make me feel just like I'm on my last go round. Woo! Sunrise, rise in the east, sets up in the west. Well, it's hard to tell which one will treat you the best. Oh, mm, Lordy, Lord. Hey, Lordy, Lord, Lord, Lord. Well, I heard mighty rumbling. Then I looked around. Was the northern and the southern. turned that old Well, the dumper told the loader, bring him three loads of clay. Blood Red River is sure God blown away. right. Babil'den sonraya Smithsonian Folkways Records koleksiyonunda yer alan bir başka blues şarkısıyla devam ediyorum. Tommy McLaren'dan dinleyeceğimiz şarkı Mosel Blues. by myself. Moses, I love you for myself. Yeah, trying to have somebody thinks about you on the beach and the beauty and warm air. Eat out one time, Tom. child of Hebrew. Program Lightning Hopkins'ten dinleyeceğimiz bir blues şarkısıyla devam edecek. Come Go Home With Me. yes, I will. My mama told me, and papa too, told me just how that a woman do. She'll run you crazy one day, crazy that a man can be. She's the sun Send the good old home to me. Mama wanna chastise her. believe it? Uh huh, I guess you see now. I wouldn't lie for nothing, for I lie I'll shed my mouth. I wouldn't lie for nothing, for I lie I'll shed my mouth. When my wife, she tell me, see you lying, Sam, every time you walk about. Don't call me no lie. Make me mad. Got good in my old lady. Come on, let's dance too. That's all right. And I'm gonna cut a step she can't cut. Oh, I like to feel. My back kinda hurts too. I bet i go to the doctor and see what done happened to me. from the doctor, huh? Yes, I am. What he said? I better be careful. Sit down and don't dance no more. He said I better be careful. Sit down and don't dance no more. My wife, she told me the same thing. I said, shut up for you. Find yourself getting up off the floor. Blues müziğinin kraliçesi e, siyahi şarkıcı, gitarist Elizabeth Cotton'ı geçen sene bir programda çalmıştım. E, kendine özgü gitar çalma stiliyle öne çıkan Cotton'ı bir blues ezgisinde dinliyoruz. E, Vestapo. Müzik Babil'den sonraya e, Danimarka'da yaşayan genç program takipçim Eren Emin için çalacağım bir blues şarkısıyla devam etmek istiyorum. E, program destekçim e, Sayın Hamdine Aksoy'un torunu olan Eren Emin bugün 3 yaşına girdi ve şu anda da radyosunun başında programı dinliyor. Sevgili Eren için Smithsonian Folkways Children's Collection'da yer alan bir şarkıyı çalmak istiyorum. Alan Miles'ın gitarıyla çalıp söylediği bir şarkı. Ee, Animal Alphabet Song. Ee, şarkının sözleri şöyle. A. Karınca içindir. B. Ayı ve yaban arısı için. C. Kedi, tavuk ve inek içindir. D. Havlayan bir köpek için. E. Büyük ve güçlü fil için. F. Havuzdaki balıklar içindir. G. Kaz için. Ve tabii ki H. Tavuk, domuz ve at içindir. I Güzel bir kümes hayvanı olan ibis için. J, ulumayı seven çakal içindir. Kangurudaki tekme için K ve tabii kuzu içindir ve aslan içinde. M, maymun ve timsah içindir. N, keçi için. O, bütün gün uyuyan baykuş için. B gururlu ve neşeli tavus kuşu içindir. Q bıldırcın için ve R fare içindir. S iribaş ördek için, T. Kurbağa ve kaplan için. Tek boynuzlu at için U. Engerek için V. Çift V. Mors ve balina içindir. X bir haçtır ve Y'nin bir kuyruğu vardır. Z. Zebra içindir. Ve alfabe şarkısı burada sona eriyor diye e, sonlanan bir şarkı. E, güzel ve huzurlu bir yaşamın olsun sevgili Eren. A is for ant, that's plain to see. B is for bear and bumblebee. C is for cat and chicken and cow. D is for dog that barks bow wow. E is for elephant, big and strong. F for the fishes in a pond. G is for goose and gander, of course. H matches for hen and hog and horse. I is for ibis, a lovely fowl. J is for jackal, who likes to howl. K for the kicking kangaroo. L is for lamb and lion too. M is for monkey, you will note. N for the nibbling nanny goat. O for the owl that sleeps all day. P for the peacock, proud and gay. Q is for quail and R for rat. S for the skunk, enough said of that. T for the tadpole, toad, and tiger. U for the unicorn, V for viper. W is for walrus and the whale. X is a cross and Y has a tail. Z is for zebra, it can't be wrong. And that is the end of this alphabet song. Babil'den sonranın sonuna geldik bugün de. E, bugün programda Birleşik Devletler'de tarihi 1846'ya kadar giden Smithsonian Enstitüsü bünyesinde e, bugün de e, üretime devam eden Folkways Records koleksiyonunda yer alan blues şarkılarından örnekler dinledik. Geçen hafta başlayan film ekimi gösterimlerinde John Baez I'm a Noise belgeseli de yer alıyordu. Belgesel John Baez'in samimi anlatımıyla e, müzik, e, şahsi arşiv görüntüleri ve tarihe ışık tutan röportajlarıyla e, bir kuşağın sesi olmuş. Bu çok özel sanatçının hayatını benzersiz bir bakışla bir, bir araya getiriyor. John Baez, I'm in Noise geleneksel bir hayat hikayesi anlatmıyor. Alışıldık bir konser filmi hiç değil. Efsanevi folk müziği sanatçısı ve aktivist John Baez'in en gizli sırlarını kendi ağzından dinlediğimiz sıra dışı bir yapıt. Berlin Film Festivali'nde ilk gösterimi yapılan film, Baez'in son turnesinden görüntülerin yanı sıra sanatçının özel arşivinden gün yüzü görmemiş videolar, yapıtlar ve ses kayıtları da içeriyor. Daha önce hiç hayatımı böylesine açmamıştım diyen Baez, filmde ilk defa sahne ve özel hayatından söz ediyor. E, Martin Luther King ile insan hakları çalışmaları, e, Bob Dylan'la gençken yaşadığı birlikteliği, ömrünce yaşadığı duygusal ve psikolojik sıkıntıları ilk defa açık açıkça anlatıyor. Film bu hafta da gösterimde. Yani bilet bulabilirseniz izlemenizi öneririm. E, İzleyemeseniz de üzülmeyin derim. Yani belgesel kısa bir süre içerisinde e, Mubi, Netflix gibi dijital film platformlarında da e, gösterilmeye başlanır diye tahmin ediyorum. Bob Dylan demişken geçtiğimiz Mart ayında internet gazetesi Medya Günlüğü'nün kurucusu gazeteci yazar Cenk Başlamış'la Ukrayna Savaşı'nı konuşup Peter Gabriel şarkıları çaldığımız bir e, program yapmıştık ve o gün e, bir sonraki buluşmada Bob Dylan şarkıları çalmaya karar vermiştik. Haftaya pazartesi Cenk Başlamış'la yine canlı yayında e, bir araya geleceğiz ve İsrail-Filistin Savaşı'nı konuşup programda Bob Dylan şarkıları çalacağız. Babil'den sonranın program kayıtlarına programın YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Kanalın kapak fotoğrafının hemen altında program arşivinin linki var. Babil'den sonrayı Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarından da takip edebilirsiniz. Ve programı yine Smithsonian e, Folkways Recordings koleksiyonunda yer alan bir blues şarkısıyla kapatmak istiyorum. E, Led Belly ve Josh White e, birlikte söyleyecekler. Don't Lie Buddy. E, program destekçilerime, e, kaydı yayını hazırlayan teknik ekipte yer alan arkadaşlarıma ve e, programı sizlere ulaştıran e, sevgili Andre Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. Haftaya pazartesi 13'te radyolarınızın başında yeniden birlikte olabilmek dileğiyle hepinize güzel müziklerle birlikte gönlünüzce yaşayacağınız güzel bir hafta e, diliyorum. Esen kalın. don't lie, but it don't lie. I don't lie, but it don't lie. I don't lie, but it don't lie. Don't, but it don't, don't lie. I don't lie, but it don't lie. I don't lie, but it don't lie. I don't lie, but it don't lie. Don't, but it don't, don't lie. I got a quarter. Judy, I got a hair. I got a pretty gal. At last. She brings me coffee. She brings me tea. She don't love nobody but me. Oh, that's what you say. I don't lie, but don't lie. I don't lie, but don't lie. I don't lie, but it don't lie.